Agurrak deneri, zuri ere Mikel eta Entzulei biztan da, lahazken goxua dugu, berua ere, ez ditut zuen uh, ispirituak sobera ilundu nahi, behinan uh, aktualitatea hola da, eh? maiz uh, iluna. Lehen gaia, urriaren amaja. Mundu zabalean, eriotze zigoraren abolizioari buruz egun berezia. Nola ipatuko dugu. Zenta gai uh, eh, uh, eh, bizik sakona da behinen uh, eh, gaitzek aniz uh, gauza balitazke erriteko, zenbaki bat zu Berri hona, bi mila eta amekan, mila, uh, ez mila, ez, uh, eun barkatu, bi mila eta amabian, eun eta berrogita bat erri ez dute gehiago aplikatzen edo zezigora edo legez edo errealitatean. Hori, ongi da zenta berrogoi bat eh, urte duela orai, e, hamasei bakarrik ziren herrialde abolizionistak deitzen diren bezala. Zer urratxa geroztik, abolizio unibertsalari buruz. Behinan berritxarra alere. Zenta 2000 amekan, Seieun eta... Mm, ba, seimila hantxe gobeinan, txina kondatuz beinan. Seieun eta hiruro goi da amasei pertsona eksekutatuak izan dira. Burua moztuz, edo fusilatuz, edo soka baten puntan, edo pikura batez. Eh? E, estado batuetan, ez zala. ez kontutan hartuz, txinan eksekutatuak... Eh, amnestiren arabera zonbait mila, baina ez dakiguta orduan amnestik ez du Xina um, kokatzen delako kopuru hortan. Zanta neok ez daki ez dute uh, zenbaki ofizialik edo kopuru ofizialik eman nahi Xinan. Orduan amnestik ezin du jakin Baina uste du zonbait mila, eh, eh badirela, hola, eh, hidioze zigurraz, eh, eukaiten utenak. Berri hona ere, estado batuetan, ara ora berri hona eta txarrak ebenen ditut, berri hona ere, estado batuetan konektiket estadoak uko egindu eriotze zigorari, eh, aurten, eh, apililean hor, eta amazazpigarren estadoa da, alere, estado batuetan, e, beraz abolizionista, ez da gaizki, berri txarra, bestalde, Eh, Gambia, Gambia da mm, Afrikako estadu bat. Gambiako lendakariak, jaia jame deitua, deliberatu du joan denudan bederatzi presoren eksekuzioa egitea. Anta, hoita zazpi urtez Gambiak uko egina zuen eriotze zigorari. Beraz, hor urratz bat atzera. Zenbakiak, estaduak, aipaditzagun orai pertsonak, kondenatuak. Zenta amnestik beti lan egiten du pertsonentzat. Troi deviz, horretziste, aipatu nuen, ezin dugu, ezin salbatu, kasu hori aipatu nuen beraz, eta azkenean eh, hil dute. Azken eh, hitzetan, bere azken hitzetan, eh, borroka hori derako biztan da eriotzizigoraren aurka, borroka hori segitzeko errandauku deneri. Baina berri hona, ere, pertsoneri uh, so eginez. Mumia Abu Jamal, eh, haintxigor ezagutzen uzue izenez, um, ateratu bon scène eh, um, Black Panthers delako uh, talde hartan eta um, kasetaria. Ere. Eta ateratu da ogoita amar bat urteren buruan uh, delako kuluar de la mor uh, Euh, toki euh, tristetik edo lazgarrietik. E, e, azkenean euh, konturatu dira etzela obendun, behinan ekintzak segitzen ditugu alere, aska dezaten zenta beti eh, preso atxikitzen dute alere. Filma edera ikusi dugu, atelante gelan, berrikitan, duela hilabete bat hor, eh, mumia jam, eh, biziaz eta borrokaz. eta tout le temps de ma vie en prison. Zenta euh, egilea gazte bat da, eta bere amak errandio sortu dela mumia bujamal euh, preso eman dutelarik, eta berak egin, egin du, beraz, filma hori, mumia bujamalen kasuaz. Ara, beraz, uh, ekintzak segituz eta mementoko deia, maiz bezala, ez da muia abu jamal behinan bezain ezaguna, behinan amnestik galdegiten dauku, deiak igortzeko Taiwan, eh, Txinako errepublikako behinan beste Txina da, eh, Taiwan, angolen dakariari um, galdegitea, ez uh, eh, iltzea, siu, hoxun, maiz hola, jende ez ezagunen zat, idazten dugu. Zenda, badakite, ez dela obenduna, torturaren uh, torturatuz uh, aitortu zuen binen uh, e, e, oartu dira geroztik ez zuela baliurik eh, aitormen horrek eta halere ez dute exekutatu e, e, e nahi dute orduan ara hori da gure mementuko deia ikusten duzu Mikel argazkiak eta e, beren istorio denak beti ditugu lasetasunekin eta ara. Ara beraz, uh, gai hori, eriotze zigorra, urtero urriaren amarrean mundu zabalean, eh, da borroka hori eta manifestaldiak eta filmak ere ateratzen da, hola. Beste gaia, eh? ne? gaia, bon, pixkat, uh, zailagoa da edo entzulen entzulentzat, pixka bat, bon, ez usaiako amnestiren lana, ara. Beren etxe edo hauzuetarik, jendeak kanporatzea. Hori da, frantzesez, eta um, legez, hola, hola dira, expulsion forze. Eta nazioarteko legeak debekatzen ditu horiek, expulsion forze deituak, beraz. Edo e, e, errandut etxetarik edo edo luja ere, eh, hori ere egiten dute, China eh, ipatzen nuen, Txinan ere egiten dituzte olako, olako eh, gauzak edo ekintzak. Hori jadanik eran nuen bezala giza eskubideen defenditzeko eremu berria. Egoitza bat okaitea eskubide garantzitsua alabainan. Zenta hori ukatua delarik, ez, duzularik egoitza bat, beste asko eskubide galtzen dituzu. Edo aurren eskola, lana, lana, zenta maiz urruntzen dituzte eh, hirietarik e, osasun zerbitzuak eta barra horiek denak eh, galtzen dituzu. Da orduan, eh, txostenak e, ateratu ditu jadanik, amnisti, bera, batzuetan zer gertatzen den, eta, mm, <clears throat> bon, somaite txemplu, Afrikan, jantanik lan egin dugu Nigerian uh, por harkur deitu hirian, itxas egiko hauzo eh, uh, pobre horiek nahi dituzte suntsitu eta bon, turisten zat uh, hotel edo egoitza ederrak egiteko. Beraz, eh, hortaz uh, egin dugu lan eta mementuan eduridu uh, gauzak kalmeago direla. baina uh, ez enta ez du, hori ere nahi nuen eran, ez du amnistik biztan da bakarrik egiten lan hori, Erialdeetako elkarteak Eh, sustengatzen ditu. Eta joanez eh, berekin, eh, eh ango jendeekin, eh, gobernu menuko, ara, edo ministro, er, eh, ora, aipatzeko jenden griñak, eta jendeekin hori ere berria da, eh, lanean. Beraz, porarko nigerian, eh, Zimbabue deitu erri aldean ere, Eh, azken, azken sustena, azkena ez, bi agateratuko da txinaz, txinan nola kanporatzeetaz, etxetik, etxetarik kanporatzeetaz. Eh, behinan e, mementuan da Kambodz eh, herrialdeaz. Eta, eh, eh, istanten erakutsiko dautzut, E, hori ere behia da, e, Kambodzen, oartu da amnesti, edo ikerlariak oartu dira, emazteak zirela, uh, lehenik borroka hortan, eta eman dituzte ama hiru preso joan denudan, bakarrik manifestaldiak eginik, hola, uh, biztanda uh, baketsu uh, manifestaldiak, eh, karrikan, eta ama hiru preso ziren, eta horien or, igorri ditugu asko dei, gutuna, fax eta holako, ara hori da, azken, mementuan dugun gure lana, Beraz, Nigeria, Kambotx, Txinas, bihar ateratuko da txostena. Eta behar bat entzuleak eh, arituko dira, binen frantzia ere kasurtan eh, da. Eta amnesti internationalek jalatzen du, e euh, romak, e rom frantzian ereiten euh, dugula, behinen e, euh, e akampatokiak suntsitzea eta jendeak familiak aurrekin, aurtipiekin eta joan denudan izan dira hiru edo lau bederen, hola, hauzo, beren informalak dira, biztan da, edo legezkan pokoak, behinen ez, ez dugu eta amnestik hori eh, dio biztan da, Frantziako barne ministroari, Manuel Valls uh, delakoari, um, euh, ez dela hori le, euh, nazioarteko legearen arabera egiten ahal. Eta zer, egin, egiten du lege, nazioarteko legeak lehenik pertsunak informatzea, hain zinetik, aski hain zinetik, eta gero, <clears throat> markatu, um, erreparatzea, suntzitze horiek erreparatzea, eginak direlari, eta biztan da, eh, beste mm, bizitoki bat eh, proposatzea hori da legeak hori eh, galde egiten du eh, denentzat. Eta beraz, eh, Kambodziako lehen ministroari igortzen ditugu mementuan eh, gutunak, huzen eh, jauna deitua da, eta hori igorriko dugu ara, aste guntan, E, bai honako eta Domini Banelo taldeek e, igorriko dituzte horiek. Hussein jauna beraz, Kambodziako lehen ministroa. Eta ere, hango alderdi politikoei, eh, badira asko, Eier ere, eh? roita beraz, e, e, legea, nazioarteko legea zoin den. Zenta, um, mm, ez dira bakarrik etxeak suntsituak, binen eman dute um, bon, euh, euh, handi bat e, senature bati, Ola hola, egiten dituzte edo edo delako euh, edo enpresa handi bati edo lurra eta Uh, ehm, diendek duten uh, lurra, binen ez dute biztan da paperik, eh? frugaren uh, eh, meiteko, binen, e, lurrak eta etxeak, hartzen. Beraz hori eh, Kambodjian. Gero, eh, Frantziako eh, hori buruz, eh, zer egin du. Frantziako barne ministroari, eh, gure eh, amnisti, Frantziako amnisti internazionalen lendakaria da Genevieve Garrigoz. Eta berak igorri du gutuna idekia, beraz prentsan hori, eta badugu ere testoa, prentsan agertu da e, delako letru bert, akampatokien eh, suntzitzea beraz eta jenden eh, kanporatze hori salatzeko, eta emanez bi kasu, erromen eh, beraz kasua, e behinan ere, etorkinen kasua, zentaan um, ez hemen behinan frantziako iparaldean kale bakizu, hiri horren um, hurbilean, um, dituzte ere akan batokiak, etorkinenak eta aterbe, uh, aterbe edo asilo galdigilenak ere. Ara, eraz badugu askolan lan egiteko, lotxatu gabe, usai amezela, Eta, uh, eh, urte dut, aldi bakotx hori emanen dut, uh, eh, dutala, Peter Binen zon uh, zen amnestiren sortzailea, berak asmatu du hori, e, duela bergoita ama urte orain, e, badugu esaldi eder bat utzi daukuna, ilunbea madarikatu orde, kandela bat pistea hobe. Hori da e, gure ara, e, esaldi horrek emaiten nagu kuraia beti hori pentsatuz. Ara, denentzat balio du. Gero arte, bestaldi bat arte.